Copenhago volas farigi climat neutrala. Copenhago volas gis la jaro 2025 farigi la unua climat neutrala cef urbo de la mondo. Sur voie tien, la danoi iam progressis, je suffice granda pezzo. Intertempe, la tuta urba planado orientigas lautiu celo. Ecte la jaro 2009, oni laboras pri la plano pli verdigi la urbon cae farigin neutrala rilate al carbon dioxido. Ja multo ocasis. Cie oni vidas ventoradoin circau Copenhago. En aliai landoi tio causus criticon. En Copenhago appenau iu sentas sin genata. Movate de la vento de la nord-occidenta maro, la turbinoi liberas la plei grandan parton de la energio por la urbo. Estas energio pura. En bona tago, septec-sep procentoi de la energio devenas el vento cae suno. Sed necesas spari ancora plida energio por minimum migila en aerigon de varndomai gassoi, Tio estas unu el la urgiai demandoi. Precipe, char la urbo daure crescas, cio monate aldonigas proximume mil enlogiantoi. Copenhago estas ja alloga urbo. La productado de energio estas la plei grava parto de la climata plano por Copenhago. Naudec ok procentoi de la dom mastrumeioi de la urbo estas conectitai alla varm tubara reto. Por tio contribuas la rubajo. Ciu tage prescau tricent camionoi transportas rubajon alla nova bruliga installajo. Ce la bruligo productigas varmo. Tio suficias por proximume septectu mil dom mastrumeioi, cae cromi liberas ancau electran curenton, por tridec mil domas trumeioi. Porce fulgo cae nitrogen oxidoi ne venenigu ali la aeron, oni aldonis tie modernegain filtrain installajoin. Ni purigas la fumon, antau olgi plovigas en la aeron, diras parolanto de la urbo. Ecte la jaro du mil funccias la bruliga installajo cae tio trovas intereson en la tuta mondo. Sur la stratoi de Copenhago pli cae pli regas bicicloi. Per biciclo oni povas pli rapide cae pli favor coste atingi sian celon, cae compreneble ancau pli medicon vene. Ec ne ciu tria dom mastrumeo entute posedas ancorau automobilon la publica person transporta sistemo estas modela. Dum la horoi de profesia trafico, ce la trafic lumo estopigas pli da bicicloi ol automobiloi. Oni tial construas pli da novai pontoi cae rapid voioi por biciclantoi. La trafico fluu, sed nur sur du radoi la automobiloi restu for de la interna urbo. Ciu parcumeo costas monon. Oni pagas per applicajo sur la compufono. Sed tion oni devas scii, char policistinoi curas cun compufono en la mano tra la stratoi, ca ili rapidege vidas en sia applicajo, ciu estas paginta, ca ciu ne. Oni volas ancau atingi che la mangiagioi por lerneioi cae infan varteioi estuie naudec procentoi ecologie cae dauri pove productatai. Cio tio appartenas alla plano igila urbon gis jaro 2012 climat neutrala cae farigi modelo por aliai urboi en la tuta mondo. Cae tio ocasas, sen crome chargi la civitanoin. Tio certe estas ancau causo, cial la circau sescent dudec mil Copenhaganoi plei parte subtenas la climatan planon. Restas ancora o quin jaroi, por plenumi la planon priclem, pri climat neutrala cef urbo. La conata signo de la urbo, la eta mar virino, Ia ne dronu baldau en la maro.